1 Johannes hoofdstuk 2 Dit schrijf ik aan jullie, mijn lieve kinders, dat jullie niet moet zondig nie. En als een van ons zondig, ons het Jezus Christus, die rechtvaardige, als ons voorspraak bij die Vader. Hij is die verzoening voor ons zondes, en niet net voor ons zondes niet, maar ook voor die van die hele wereld. Als ons die geboeien van God gehoorzaam, weet ons daaraan dat ons omkent. Iemand wat sê ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leienaar en die waarheid is nie in hom nie. Wie sy woord egter gehoorsaam, in hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het. Geliefdes, dit is nie 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskryf nie maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die boodskap wat julle gehoor het. Tog is dit ook 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskryf. Dat dit werklik so is, is te sien aan Jesus en ook aan julle. Want die duisternis is aan die verbygaan en die ware lig skyn alreeds. As iemand beweer dat hy in die lig is, maar hy haat sy broer, is hy nog steeds in die duisternis. Wie sy broer liefhet, bly in die lig en daar is niks wat hom laat struikel nie. Maar wie sy broer haat, is in die duisternis en lewe in die duisternis en weet nie waar hy gaan uitkom nie, omdat die duisternis hom blind gemaak het. Ek skrywe vir julle, liewe kinders, omdat julle sondes vergewe is in die naam van Jesus. Ek skrywe vir julle vaders, omdat julle Jesus ken wat van die begin af daar was. Ek skrywe vir julle jong mense omdat julle die bose oorwin het. Ek het vir julle geskrywe kinders, omdat julle die Vader ken. Ek het vir julle geskrywe vaders, omdat julle Jesus ken wat van die begin af daar was. Ek het vir julle geskrywe jong mense, omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle die bose oorwin het. Moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê nie. As iemand die wêreld liefhet, is die Vader se liefde nie in hom nie die wêreldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld met sy verleidelike dinge gaan verby. Maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe. Kinders, dit is die laaste uur. Julle het gehoor dat daar 'n anti-kris kom en daar is nou reeds baie anti-kriste. Daaruit weet ons dat dit die laaste uur is. Hulle het wel uit ons geleedere voortgekom, maar niemand van hulle was ooit werklik een van ons nie. Want as hulle werklik van ons was, sou hulle by ons gebly het. Dit moes duidelik word dat geen een van hulle werklik een van ons is nie. Julle is egter deur die Heilige Gees gesalf en julle ken almal die waarheid. Ek skrywe nie vir julle omdat julle nie die waarheid sou ken nie, maar juis omdat julle dit ken en weet dat daar geen leuen uit die waarheid voortkom nie. Wie is die leenaar anders as hy wat nie wil erken dat Jesus werklik die Christus is nie? Hy is die anti-kris, hy wat nie die Vader en die Seun wil erken nie. Wie nie die Seun erken nie, verwerp ook die Vader. Wie die Seun erken, erken ook die Vader. Wat julle betref, wat julle van die begin af gehoor het, moet in julle bly. As wat julle van die begin af gehoor het, in julle bly, sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. En dit is wat die Seun ons beloof het, die ewige lewe. Dit het ek aan julle geskrywe oor die mense wat vir julle wil mislei. Wat julle egter betref, die Gees waarmee hy julle gesalf het, bly in julle. En julle het niemand anders nodig om julle te leer nie. Sy Gees leer julle alles. En wat hy julle leer, is die waarheid en geen leuen nie. Ja, soos hy julle geleer het, moet julle in die seun bly. En nou, liewe kinders, julle moet in hom bly, sodat ons almal niks te vrees sal hê wanneer hy kom nie en by sy wederkoms nie beskaamd voor hom sal staan nie. Aangesien julle weet dat hy regverdig is, weet julle ook dat elkeen wat regverdig lewe, 'n kind van God is.